ellik beshinchi munajjimlar bilan munosabat qilish haqida buningdan keyingisi munajjimlardir diqqat qilinsa bu bak nozik yo'ldir yil oy kunlarning hisobini shular qiladi ey qudratlik bu hisob ishlari bakmi zarur uni bilay desang handasani o'rgan Shuningdan keyin sanga hisob eshigi ochiladi. Ko'paytish va bo'lishni o'qig'in, kasrni butun bil. Bu kamolatga yetganlar uchun bir imtihon hisoblanadi. Mayli qo'shish bo'lsin, mayli elish bo'lsin, to'liq bilsang, ondan oddiy kasrni boshlay olaysan. Yana 10 kasr musohatni o'rgan. yetti qavat palakni bir tol cho'pdek olqiningda tuta olaysan Onundan qasa əl-cəbir və tənlimini oqığın. Andın oqlidiz işkini düşünüb qaq. Məyli bu dünyanın yoki oxiratning ishlari bo'lsin. Danala hisob bilan farqlandirib qiladi buningga ishan. Hisob buzulsa, bu dunyoning va oxiratning ishimi uning bilan tangli buzuladi, ey yaxshi kishi. Har qandoq ishlarni qilishni xohlasang, yaxshi va yomon paytni so'rash kerak. күн kun oyning ва va ба. bor сора so'ra qutliqini tut ey odamlar yaxshisi bilimlik mo'ysipitbak yaxshi aytgan Юр, ishingni bilimlikdan so'rab qil odam ishni bilim bilan башласа, hamma ishida tilikiga yetadi deb hisobla hamma ishda oldi bilan bilim foyda keltiradi bilimdi kaynada qolsa ishqa қол qisqilik qiladi so'zni munajjimdin so'ra lekin darhol ishinib ketma bilguchi xudodir buni esingda ching tut bular bilanmi yaxshi muomala qil chiqishib o't so'zini rad qilma dilini ranjitma